urakoze ya poloninda baramukije inshuti namwe bakunzi ba radiyo y'isanganiro amakuru yokuru no uno mutagagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira igihugu cy'u Burundi ngo kizogira ingorane zitari nke mu by'ubutunzi hamwe hoje mu ngiro ingingo yafashwe n'ibihugu by'ubumwe bwa buraya yo kudacisha agahembo k'abasirikare bari muri somaliya mu bigega bya leta imwe muri izo ngorane ngo ni uguhomba amafaranga y'agaciro nk'uko bivugwa na faustin ndikumana arongo ishyirahamwe pariseme ryishinze gukangurira abarundi ngo bahindura ingendo umugambwe radebu ngo urashigikiye umunsi w'igipolisi mvamakungu jean dodieu mutabaza wurongo yemeza ko byofasha mu gukora ibyegeranyo na gatoya ya muntu kifashe mu burundi iciyumvira ariko badahuriza ko n'urunani senahede nk'uko muza kubyiyumvira muri makuru muri komine burambi y'intara ya rumonge naho haraye habereye igitero cy'abantu bitwaje ibigwanisho kikaba cyahitanye abantu babiri n'abandi bane bakomeretse mukaza kubyumva mu kanya isanganiro inama isumba ingimbi ndasubiye kubaramutsa ndabaha n'ikaze muri ano makuru mu kirundi inyuma y'ingingo iherutse gufatwa n'inama nkuru y'umutekano mu ishyirahamwe mpuzamakungoni yo kurungika umugwi w'abapolisi gufasha gucungera ngo igihugu cy'u Burundi ntikigwe mu isanganya urunani senarede rumenyesha ko rutangazwa n'iyo ngingo ryananirwa kurungika inteko zaryo mu burundi ryopfuma rishigikira ya ngingo y'umuryango w'ibihugu bya afurika yo kurungika za nteko za maprobu zishika ku bihumbi bitanu pankarasi cimaye avugira urunani senarede akaba yavuganye na bernard bankukira mirongo ibiri cyangwa mirongo itatu kandi muri senerede tuvuga tuti abica abantu abatoteza agateka na muntu ababoreza igufa abantu n'abantu babikorera ahantu hinyegeje abo bantu bazaba bibereye mu mahoteli batashobora gushika twebwe n'ukuri twabonye yuko amakungu na cyane cyane iyo nations unis isa niyatanze imihoho ku kibazo cy'u Burundi dukubitiye muri kahise gatoya twarabonye inteko mpuzamakungu igihe zaza ngaha mu Burundi igihugu cari mu ntambara hanyuma abagwana baraja mu biganiro barumvikana inteko mva makungu zibona kuza dufatiye kungene igihugu kimeze ni igiki cotuma haza inteko mva makungu mu gihugu cy'u Burundi kuri mwebwe e, ngira ngo abarundi bariko barapfa muri ico gihugu twoba tutabibona cyo kimwe na Nations Unies kuko mu maraporo yabo bavuga ko hamaze gupfa abarundi amajana umunani na mirongo itanu twebwe turazi yuko hamaze gupfa abarundi barenga hazogera ari uko hapfuye ibihumbi bitanu hazogera ari uko abarundi bose bahonye iyo hamaze guhunga abarundi barenga ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu uyu munsi iyo abantu bari barafatwa agafatwa uyu munsi ejo mu gatondo agatoga ikiziga ibyo bintu ntibiteye ubwoba kuburyo amakungu yoza gutabara ah, uhejeje gushikiriza kumbure ivyagiriza bikomeye muravuze muti hamaze gupfa abantu bashika igihumbi mugabo umugwi eh, wagatekaze na muntu ngaha mu Burundi herutse kumenyesha yuko gushika mu kwezi kwa 12 kabiri hafi abantu bashika amajana 381 n'umwe ubwo ivyo si byagirije kumbure bikomeye cane rwose bohava bati abatavuga rumwe na leta baragerageza kurenza ibitigiri kugira ngo bumvishe amakungu yuko batezwe kuza ngaha mu Burundi murafite ivyo barabyemeza bernard wewe uri i burundi iyo bavuze ko mu kwezi kwa cumi na kabiri hari hamaze gupfa abantu amajana atatu na mirongo umunani n'ayandi ntazi uyu munsi tukaba turi mu kwezi kwa kane bakaguma bavuga ibyo biharuro we kuri ngaho i burundi kuva mu kwezi kwa cumi na kabiri gushyika uyu munsi nta murundi n'umwe arasubira gupfa aha rero nagomba ndakwereke yuko icyo ariko imenyamenya yuko ibiharuro bitangwa n'ayo makungu ari nkumbure ibiziga baba bakujije intoki. ari ibiziga baba babonye n'amaso twebwe muri senarede tuvuga abapfuye turabye amarira abariko bararira ingene bangana abo rero bari mu makungu ntibashikira barira bo baraba ibiziga baberetse mbega abantu bahambwa mu binogo bya hamwe bose amafosi komine abo amakungu iramaze kubaharura ariko umubyeyi yabuze iyo yarize twe muri senarede turabimenya ariko iyo urinze kurondera ikiziga benshi barabura bakabura n'ibiziga byabo babuze pankase cimpaye avugira urunani senare de jean de dieu mutabaza arongoye umugambwe hadebo wese uko abibona ngo washigikiye umuzo w'icyo gipolisi mpuzamakungu coza gukingira gukurikiranira hagufi iby'agateyakazi na muntu mu burundi ibyo ngo vyonafasha kw'ibyegeranyo ku kuntu agateyakazi na muntu kifashe mu burundi byo kwemegwa mutabazi yavuganye na Evariste Nzikobanyanga twebwe mu mugambwe radebu hamwe n'imigambwe ducuditse twebwe ibyo bintu tubibona neza yuko inama nkuru ya oni iheze ikagaruka ku bintu bari bumvikanye na leta yuko hogira abapolisi atankaho bafise bamwe bita abarorerezi boza kuraba uko ikibazo cyo kubahiriza agataka ka zina muntu kiko kiraba murazi neza yuko ubu havugwa byinshi leta iriregura mugabo abandi baba barungitswe n'ibihugu bya buraya cyangwa na amerika nabo bakabibona ukundi nicyo gituma rero hariho abo bita les observateurs policiers ni ukuvuga abo barorerezi b'abapolisi batagira inko bazoza ngaha ari bujumbura ari ku duhana na kongo cyangwa n'u rwanda cyangwa hagati mu gihugu bizotuma yuko bazoza baragira amaraporo hanyuma rero aya maraporo agashobora kwizigirwa e, na leta y'u Burundi akongera kandi akizigirwa nabo babyifuza no kuvuga e, eh, ishyirahamwe mpuzamakungu oni cyangwa ishyirahamwe ry'ibihugu bya cyangwa ishyirahamwe igihugu bya Afrika harawibaza yuko kuzana abapolisi mvamakungu ari ukwa kubwigenge igipolisi cy'igihugu eh, gisirikare cy'igihugu oya ibyo si byo mbe none turabye muri iki gihugu cya kongo hariho abantu ba monisco bafasha kubyimbiwe n'ahandi none mwumva yuko igihugu cy'ikongo cyoba atabwigenge kigifise ikada ahubwo hari baje kugira ngo bafashe ukwizerana hagati y'igihugu cy'u Burundi n'ayo mashyirahamwe eh, mpuzamakungu twe rero tuyumvira yuko atakintu bizodutwara ku vyerekeye ubwigenge kuri iyo ngingo yishirahamwe mpuzamakungu yo kurungika igipolisi caryo cofashe gucungera umutekano twagerageje kurondera bo muri leta y'u Burundi ngo bagire ico babivuga ko ariko twabakenye tukiri mu bivugwa mu migambwe mu biganiro byabaye byo kwiyunga ku mugambwe FNL jacques bigirimana yaciye atwihindura avuga yuko ibyo bintu abivuyemwo kumvo imwe gusa ngo ni uko mu byo twari twashyitse ko atabaye umukuru w'umugambwe twavuze tuti ibyo ari byo byose abantu impande zibiri ziri kumwe zamaze kumvikana yuko umukuru w'umugambwe wiba rwasaga gato hanyuma bigirimana jacques nawe akaricegera agaca baturondera ibibazo tubiri umunyamabanga mukuru hanyuma abo nabo bakicarana bakaturonderera abandi barongoye ibindi bisata mugabo yatangaye cyane twumvise atubwira ati namba uko byagenze ngiye ndabivamwo ntiyagiye n'usubira kubimbaza ntiyagiye n'usubira kuvuga ibyo nigiriye mu bindi biraheze ariko urumva ko ari we yitwa perezida yari yadutumye urumva ko byaciye bihagarara nacyo gituma uyu munsi benshi twaciye twigiye ku ruhande rundi uko gato hanyuma n'amatora uko yagenze mwarabonye yuko ngira ngo bibe basigaranye bake mbega ubwanyu mwebwe mubona aho kugwa iki ubu kugira FNL ibimwe njyewe nuvuga yuko FNL ari imwe kuko urumva ko ubwa mbere twavuga tuti ni impande zibiri iyo umuntu avuze impande zibiri z'umugambwe cyangwa z'imigambwe nuko ku ruhande rumwe haba hari abantu ku rundi hakaba abandi mugabo amatora yarerekanye yuko hari uruhande rumwe gusa kuko none uruhande ruronse ubusa mu majwi bavuga ngo rufise uruhande rungana gute rumeze gute umugambwe wariyunze abashatse kujya hamwe baragiye hamwe abazimere nabo bariko baraza hasigaye gusa kumbure mu mpapuro mu nzego zo hejuru ariko hasi mu mugambi wanyu bobo ni bamwe Emmanuel Miburo yariko avugana na Medar niyo nkuru Jack Bigirimana yagirizwa kuba intambanyi mu kutiyunga k'umugambwe FNL ntiyashimye kuvugira kuri mikro yacu ariko akamenyesha yuko mu gihe umushinga amateka gatongwa satazokwemera Jack Bigirimana nk'umukuru w'umugambwe FNL ngo nta kwiyunga kuzokwigera kubaho kuko ngo ikibanza gatongwa sarimwo agikesha mizero y'abarundi atari umugambwe FNL Sango muri sanze kuri radiyo amakuru twabateguriye arabandanya tuje mu by'ubutunzi uburundi ngo buzogira ingorane n'iyi bihugu by'ubumwe bwa buraya bitakisha amafaranga basirikare b'u Burundi bari muri Somalia mu kigega ca leta ivyo bivugwa na Faustin Ndikumana rongo ishira hamwe Parseme gishinze ukangurira abarundi ngo bahindura ingendo arerekana ko igihugu kizoba gihomvye amahera y'agaciro na rijya cari iyo nk'izo zifashwe icyo gihugu kiba kirungika inteko zacu mu bikorwa byo guharanira amahoro cyangwa kuyabungabunga mu bihugu byagize ingorane hari icyo bita uburyo bucayiza bukajya muri leta nyine bujyanye n'icyo gihugu baba ariko burakora cyitwa yuko ari nka serivisi y'uko leta ibiri kirakorerayo tunaretse yuko uwo muzi udabaronka icyo roveni yiwe none uburundi bwari mu gihugu bikenye ngira nka bitatu bya nyuma ku isi bishorera ibintu bike hanze turi mu bihugu bironka amadovize make cyane kumbure bwa rundi buryo bw'amadovize yinjira nko mu gihugu umva ko igihugu rero cyari gifise ingorane zimeze gutyo hanyuma noneho bigatera icari kwinjiza ayo madovize agenda agabanuka ibintu biraheza guca byunyuka kuko amafaranga y'iterambere turiko turakoresha mu gihugu igihugu gitera imbere ntushobora kuyakoresha amafaranga y'amarundi bica biza rero muri ngaruka yo kuza bwa misi yose ingene imigambi y'iterambere itegurwa dutegerezwa kuraba ingene izi ngorane tuzivamo kugira ibyahuha ntibihave bihuhuka hanyuma ikindi ni ikintu kijanye n'umuco kuko niba ko mu myaka iheze twaguma tunasemera yuko Eh, umuco mu byerekeye n'ingene amafaranga turabona kuri bije ya leta yuko mudaro mu byo twita transparence budgetaire umuco amafaranga leta ikoresha ko bitagaragara neza ingene amafaranga ingene abangana natwe twanasabye mu umwe na cour de compte gikurikirana ugikurikirana cyane ngabo urumva ivyo bica bija muri muco twokwita muri rusange ingene n'amafaranga bene nayo leta ibiri kiraronka yarakwiye kuba yokorerwa no mu muco cyane kugira ngo babone ati hinjira ya anyi akora ibi n'ibi n'ibi afasha muri ibi kugira umuntu aronka umuco ukwiye ubu rero ko yari mu mahera y'agaciro uburundi bwaronka hariho imigambi rero muyo leta yahora ikora bita kibandanije amahera y'agaciro niyatuma ugira uburyo bwo kugurira ibintu hanze byinshi nicyo gituma tuba tuti bigaruka ku ingaruka muri rusange ku mikoro uburyo leta ibishoboye Faustin Ndikumana yari kuri mikro ya Celestin Blaise ndiho ku bwayo ano makuru yacu tuyabandanirize mu by'umutekano abantu babiri barishwa abandi bane harimo umupolisi barakomereka mu gitero caraye gikozwe muri komine Burambi intara ya Rumonge ku mugoroba wo kuri w'Imana ubunywero bw'umukuru w'inama mpanozwa jambo ya komine Burambi nibwo ico gitero catumbereye abantu babiri bikekwa ko bari mu mugwi umwe nabo bateye bitwaje ibigwanisho bakaba bahagaritswe n'igipolisi mu gitondo cy'uyu wa mbere iburambi ni inkuru ya Jean Pierre Misago ubunywero bwa Isaac Ndikuriyo umukuru w'inama mpanuzwa jambo ya komine Burambi bwatewe isaha imwe z'ijoro zirenze gato kuri uyu w'imana uwo arongo inama ya komine burambi niho yari mu mpuzu yavumbagayemo ahunga zariko n'amaraso yatubwiye ko abateye bahashyitse isaha imwe zirenze iminota ine amakuru ava mu gipolisi i burambi avuga ko abantu babiri mu bikekwa ko boba bari muri uwo mugwi waraye uteye bafatiwe ku mutumba gishyira mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere umwe ngo yari afite agasakoshi karimo amasasu mirongo itanu nta ndwi yari bwahere uwundi muntu yiciwe iwe arajwe ku mutumba gishyira muri iyo komine nyene jean Pierre misago ku murago wa burambi Radio y'isanganiro harakoze jean Pierre misago abafungirwa mu busho bw'inyamiramabi muyinga nabo bararembejwe n'inzara kubera batagira icyo bafungura mu gipolisi muyinga bavuga ko abafunzwe ari imiryango yabo kubagemurira kuko ngo atari amafaranga ategekanijwe yo gusumira abo banyororo n'inkuru tubaza Dieudonne Nzeyimana kuva bafatwa n'inzara amakuru ava mu baharanira agati ka muntu yo avuga ko ngo bahakwa kwicwa n'inzara mu gipolisi cy'inyamena mari muyinga aho bafungiwe gushika mu gitondo cyo kuri wa mbere bakavuga ko igipolisi atafungwa zifise cyo guha abahafungiwe kugira ngo babeho basabikanya n'abandi bafungwa bo bafise ababagemurira iyo rero ufungiwe mu gasho k'inyamena ugaburirwa ari uko abiwanyu canke abagufungishije bakuzaniye icyo wihereza muri ico gipolisi icyo bakora no kunyarusa dosi kugira uwo afunzwe aje mu minwe ya parquet gutyo ngo yimurirwe mw'ibohero rikuru aho hoho bafise ivyo babagaburira mukamenya ariko ko uwo munyarumonge n'uwo munyarutana dosiye zabo zarangiye zikaba zarungitswe muri parike mu ndwi iheze dudoneze imana muyinga radio isanganiro rakoze dudoneze imana nino kuri iyo nkuru duciye turangiriza ko amakuru yacu yo kuri uno mutaga nk'abandi bashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye nshimira François Kimana yafashije mu buhinga bw'ivyuma Francine Ndo kubwanije nabashikirije ano makuru mugira umutaga mwiza